Tira ba, osteguna dugu eta ostegunero egiten eh, oi dugun bezalaxe, gaurkon ere zuberoragoa, titik arrekal, kaixo, egunon. Egunon. Zemuz ondo? Ondo, ondo, goizik esnatua eta beraz eh, esnatuta. Bueno, e, Israeli boikota supermerkatuetan eta ekintza? Bai, eta hori mauleko supermerkatuetan eginik izan da, hakin e, jakin badekizute agian, badela elkarte internasional bat boikot deien bestizeman zenkzion deitzen den bat eh, nazioarteko sare bat dena eta be, suberoko pertsona batzuk sare hortan barnen daude eta helburua da ba, Israeleko ekoizpenei e, boikot egitea eta boikot horren adiarazteko beraz sartu dira mauleko supermerkatuetan kolektib hortako hainbat kide eta hortik atera dituzte karroetan e, eh, zukoak, aguakat teak umentzako eginak diren eh, oialak edo nola deitzen dira guk xatarrak deitzen ditugu eh, pardelak hori olako eta asko dirudienez ekoiztuak baitira Israelen, eta horik gero beren eta garuen baruan beteta alambre batez eh, hori guztia e, apainduta, simbolizatzeko Israelek nolako alambreak hartzen dituen palestinako lurraldeari, eta hortzaz gain, e, salatua izan da ere bai, multinazional baten e, eta joera, beolia deitzen da hau eta honek egiten ditu azpiegitura baita ere em, nola esan ezake ur e, odiak eta zabor bilketak egiten ditu mundu osoan eta palestinako e, lur kolonizatuetan ere ari da Israel entzat tolako lan egiten eta hain zuzen beolia enpresa honek subero hontan ere zaborak biltzen ditu eta bakari horretat e, delako hor uh, Israelen eh, boikota aldarikatzen duten eh, egitura honek edo elkarte honek eskatu du Siberoko herri aman komunitateari beolia enpresa ekilan daukan kontratua ez dezan berriz berritu. Mm -hmm. Orduan, oa indikan ez da erantzunik, elkor egingo duten edo ez, oa indikan ez dakigu. Bueno, dakiguna da, larrañeko larraineko herriak kezketuta dagoela, Bai, lagaineko eria, ba, suberua bizka bat ezagutzen dutenek, eh, horri azpian kokatua dagoen hiri bat da, iriska bat, eta mendialdean, eta mendialdeko lugaldeak, ari dira, natura 2000 sare hortan eh, sartzen, mendi horietan noski hor da gehienik ingurumena babestua, hor dira eh, animale basak eh, oaindikan topatzen eta hainbat biodibersitate, animaliak direla eta babada ugatza e, batez ere, hor laraineko lurretan, eta lagaintaren kezka hau da, laraineko hiri eremu guztia natura 2000 sarean sartua dela. Eta natura 2000 honek hainbat baldintza eskatzen diete lur baru hoiet batzuetan eh, diren eremuei ez dute edo zoi moduz eh, beren e, ge, beren nekazalaritza inguruko urratxa garatzen ahal, ez dituzte edo zoin tokitan nekazal beharren zaterraik eginak diren eraikuntzak eta abar animaliak ez dituzte edo zoin tokitarat eramaiten ahal, beraz natura 2000 horrek arrautzen du zor, zorozki ba, mendi eskualdeko aktivitateen ba, baldintzatzen ditu. Eta ba, kezka da ba, nola e, nekazaritza bat garatu ahal izango den baldintza zorotz horiekin, ordua lagaineko hiriak ba, bilkurak antolatuko ditu, eto garaziz e, eh, zientifiko eta ba, alden kanpaina zabala eginez esateko gu hemen desagertzeko edo mehatxuan gauden atura 2000 horrek ito algenetzazke. Bueno, eh, ur eh, edangarri zareko bi abixu? Bai, e, ur edangaria, ba, hor, eh, badakigu arzualdean eta badela e, ainarbeko hori, eh, eta xuberoan aldiz badira hamalau sindikatu, e, urredan gari horren eta nolazpait banatzeko irritarei. Orduan hiri bakoitzak badu bere ituria, ituri hori baliatzen du, no, ba, batzuek doainik dute ura, beste batzuek merke ordaintzen, beste batzuek garrestiago, eta gainera ba, odi guzti horien, edo horren horien guzien mantenimenduak ere dirua eskatzen du, eta nahi dituzte sare guztiak, odi guztiak eh, eh, sare berdinean ezari eh, gastuen gutitzeko, presioen egokitzeko eta abar, eta noski, ba hor tirabirak sortzen dira, doainek dutenek beldur gehiago ordainduko beharko dutela, aldiz besteek diote, baina guk eh, garestiago ordaintzen dugu eta guk ordaintzen ditugu sare edo odi horien mantenimenduak eta zuek ere berdezute hortan parte hartu, beraz ba, la, hori pixkat lokatza, ur hori lokatz bilakatzen ari da eta ber eh, hamalau sindikatorien artean zerbait adostasun lortuko den, baina ez dirudi erresa izango denik. Mhm. Bueno, eta mm, zer, eh, zer irekiko da? Ba, hor e, ego aldetik e, suberorat etortzen dutenek e, e, lur, suberoko lur elur ere muetara, ezagutzen dute irati noski, eta baita ere hauina mendiko, edo, la lapierre zemarten delako lehaguneak, baina bada beste bate bai, izarbe deitzen dena, hoi Santagrazitik gora da, e, San Marti edo Pierre ko bide hortan, eta ba, o, Bueno, ba, xumea da, ba, baina e, ez du e, eskentzen e, pistako eski horietaik, baizik eta basoen, <coughs> markatu, basoen gainti raketekin edo eski nordiko deitzen den horrek ilanko pasealdiak, hoita jameka kilometro pista nordika badira, eta hamabost raketez egiteko, paraje ikaragarri edera da hoi izarbeko luralde hori, e, bon, familien zat eskenia den toki bat dago, eta nahi nuena hau aipatu zen, eta hor, e, e orain arte, e, biharnesak edo oksitan barrak ziren oien eramaileak, eta aurtetik aurrera ba, eskaldunak dira, bata itxasukoa, eta bestea Santa Grazi, Xuberotara, eta beraien apustoa da, ba, beraz familia entzat toki bat izan dadin, bena berezikiago euskal familientzat. zat biak euskaldunak dira eta beraien eskentza eh, harreman eta gauza guztiak eh, euskeraz egiten dituzte eta bueno, bada hor haipatu ditudan hoita hameka kilometro eh, nordiko pista eta hamabos kilometra raketekin egiteko gero hortzaz gain bada taberna bate bai, jatetxe bat, materiala hor alkilatzen ahalda, eta, bueno, ba, ez dakit, e, euskara zale direnak eta elur zaleak direnak ere bai, familiakin maite dutenak joatea, ba, hor, txoko bat izango dute, ezin izango da lo egin, baina, haigian beste estazio erraldoietan, baino atasko gutiago izango da, eta goxoago, eta humanoago, eta paraje, e, e, bestek eskentzen ez duten paraje ederago bate honek eskentzen du. Mhm. Izarbe deitzen da, Santa Grazitik gora topatuko duzuten, beraz, estazio txiki hori. Bueno, eta gabonetan gauden honetan amaitzeko opari proposamenak. Bai, ez dakita eta itzineko albistetan aipatu nuen edo ez, ba, ez bada berriz dut, e, bada aldean, ikas deitzen den pedagogia zentro bat, honen e, lan handiena da e, material pedagogikoa eskentzea Euskaraz e, ikasketak egiten dituztenei, baina badu ere bai beste edizio, eipuin edizio atal bat, eta horren baruan aurkeztuak izan dira, suberoraz eginek izan diren sei ipun, eta bada liburua, ipuinekin eta marrazkiekin eta ipuin liburuak eh, diren bezala, baina hori lotuta ere bai bada eh, audio, audioa, eh, esan nahi dut, ipuina kontatua dela subereraz, sei ipun dira, eta kontalari oso oso onna dute hor, ni neu bainiz, mhm. beraz... <laughs> <laughs> Beraz, Ara, opari bat eskentzeko aukera, eta hori uste dut, eh, ba, zea, egoaldeko euskarazko dendetan, gutxenez elkarren topatzen dela, orduan, ba, xubero, xuberera xamurki entzunai dutenek, ba, hor direla, ipuin horiek. Ba, tedikarrekal, mila-mila esker, ondo pasa eh, egun hauek, urte berri hon, eta urtarailaren eh, amarrean berriz ere, egun gara. Bale, eta urte berri hon, eta gabon politak pasa, zuek ere...